بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahu, Đelešanu poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim, poštovane braće i cijenine sestre, uvaženi džemate, Esselamu alaikum rahmetullah. Mi smo dakle u drugom dijelu našeg ciklusa predavanja pod nazivom Mehmed Efendija Hanđić kojeg organizira udruženje asocijacije studenta Sahva u saradnji sa BZK preporodom i uz Allahu završanu pomoć došli smo do treće sedmice dakle, našeg ciklusa predavanja. Naš današnji program ako Bog sastoji se u sljedećem. Prvi čas ako Bog da bit će iz područja Rekajka, a tu je naš profesor Harmin Šulić, E, drugi čas, drugi treći čas, dakle, iz područja hadisa, e, kao što ste i navikli, dakle, profesor srben Haskić. Uz Allahu pomoć, dakle, da, pošto profesor dolazi iz daleka, da ne odnimamo, dakle, vrijeme, mi ćemo kasnije sa nekim obavještenjima, sa kvizom i tako dalje, dakle, poslije ovog predavanja.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 Što se više ostupa od vremena prvih generacija muslimana, što se više približava sudnji dan, isto tako se zanemaruju određeni propisi u šarijatu kojima se mora posvetiti velika pažnja. Zašto? Jer Islam čuva ili teži da očuva čovjeku čast i metak, prvenstveno život, čovjekovo vjerovanje. Dakle, sve ono što je svijeto kod jednog čovjeka i za što svaki se trudi da očuva od sebe. Tako da Islam postaje određene granice, ponašanje, postaje određene uslove koji se moraju ispoštovati da bi se očuvao mir i red u društvu, da bi se očuvala svaka, eh, svaki pojedinac ili svaka jedinka društva. Postavio pravila za očuvanje porodice, postavio pravila za očuvanje ahlaka i morala, odnosno morala i tako dalje. I onaj ko prijeđe te granice, on normalno će prekršiti ono što Allah subhanahu wa ta'ala postavio i što mu zabranio. I sa druge strane, ako zapostavi ono što mu je naredio, opet čini jednu vrstu zločina. Između ostalog, tema koja se zanemarila, a oni stari to dobro znaju prije kako je bilo za 50 godina, da u našem bošnjačkom kultu nije bilo olako vidjeti ljude i žene na jednom mjestu. to razdvajalo, postojale su posebne prostorije za goste, kada bi došli tu bili usluženi, posebne prostorije za žene. Kada bi se poslužili gosti, postala jedan mali prozorčić na tom divanu, stavila bi se hrana na tacnu, ona bi se okrenula i tamo ušla, niko ne bi vidio ženska, ili ko vidi od ženskinja muškarca. Danas, nažalost, nije tako stalo. Musliman se previše opusti. Musliman se previše opusti i onda imate na terenu da vidite ono što se već vidi. Činjenica da na Koševskoj bolnici se desi, onda se desilo u postaratnom periodu 20-30 hiljada abortusa, nije zanemarujuća. A ne abortusa željenih od očeva i majke ili potrebni nužni medicinski ukaz, tako dalje, nego kopilati. Djeca koja su začeta bludom, vanbrašna djeca. Onda se mi zapitamo, gdje su te granice koje su postavljene, da li njih poštujemo? Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o haramu, kaže tilke Allahi fela ta trebuha. To su Allahove granice pa im se nemojte približavati. Zašto približavati? Ola ta zina. Nemoj se približavati bludu. وَلَا تَحْلَبَ i شَجَرَةَ فَتَكُونَ vladi, mi Nemoj približavati ovom drvetu, vas dvoje, na dakle, Adem i Hava. Pa učinite im drvima, ne, onda učinite sebi nepravno. Jer kad se čovjek približi halalom, onda lahko padne u haram. Lahko padne u haram. Kada Allah Đalešanu mu govori o naredbama, dakle, koji treba izvršiti, pa kaže tilke hududum Allah fela, ta'ati duha, to su Allahove naredbe, pa i nemojte prelaziti napraviti razlog između ovoga dvoga je u sljedećem. Kada Allah Đelešanu govori o granicama kojima se treba približati, to jest bludu, to jest ne treba činiti ništa ono što vodi ka bludu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, a i sunete nego poslanika sallallahu sallam je brak. I poslanik sallallahu sallam postao ashabe. Postao ashabe na brak i od jedne predaje, u stvari jedne predaje stoji da Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, ima mnogo po I ni jedno dijete, ni muško ni žensko, kad dostignu punjenost, odmah bi želio da, da U takvom društvu gdje se to dešava i normalno gdje roditelj stoji za te djeci, onda se očuva jedna harmonija gdje neće lako dvojiti do onoga što se, odnosno što se danas može primijeniti. Tako da propis, odnosno sama teorija miješanja muškaraca i žena i kod nas, kažem, zanemarena i ovim je potrebno popriča. Zašto? Jer čovjek koji je sposoban suoči sa problemom, sposoban je da taj problem riješi, da potraži e, metode kako da se to riješi, kako da neko od nas primijeni to, kako da mi u svojim kućama napravimo red, jer mora postojati jedna određena ljubomora. I vas, do vaših majki, do vaših sestara, do vaših čerke e, mora postaviti ljubomora jer se ne smije pustiti, odnosno ne smije čovjek dozvoliti da otpadne od riječi Allahog poslanika sallallahu sallam kad kaže svakom mogu umeta će biti oprošteno osim da je juf, a su ashabi pita ko je to ko može da je juf? Kaže da je juf i onaj koji se zadovolje neredom u svojoj familiji. Onaj otac, brat ili sin koji dozvoli da njegova čjerka, žena ili majka izađe u skupinu, u skupinu muškaraca i onda se ili bombor, on treba preispitati ili on uopće, odnosno kakav je on Mora se preispitati. To su stvari koji, ako ne budemo im posvijetili pažnju, tu stvar koji će nas do propasti, jer što se inšala treba biti i sad. na što Allah sve sedam dokazao kao najveću služnju čovječanstva. Tako da, miješanje muškaraca i žena koji su jedni drugima mahrem, nema sumnje da je dozvoljeno. Miješanje muškaraca i žena koji nisu mahrem jedni drugima, nema sumnje da je zabranjeno. Ali postoji je sela, a to je miješanje muškaraca i žena na javnim mjestima, trgovinama, u bolnicama, u školama i tako dalje. Između ostalog, ono što treba spomenuti je da je potrebno da se mora uložiti maksimalno napad da se, napad da se to izbjegne. Najprije, jedan općeniti dokaz, odnosno sama teorija, e, da su muškarci stvoreni kao takvi, skloni ženama, a i žene su isto skloni muškarci pošto su skloni jednim drugima, i ako se nađu na jednom mjestu, gdje tu kaže prilika zadržavanja i podrobnijeg poznavanja, onda to vodi ka dalje. A to jeste ugovor, dogovor, sastanku, kahvi, piliću, i onda ne uzbila ta ono čega se svako boji. Drugo, može se razmatrati sa same strane, odnosno sa onoga na što šarijat ukazuje, to je sa ciljima. Cilj je da se nastavi vr, dakle, vrsta, odnosno čovjekov rod. Onaj ko stupi u haram vezu sa ženom ili žena sa muškarcem, iz takve veze neće će proistaći hajre djeca, neće će proistaći šta dobro za zajednicu. Zašto? Jer ono što Zapad nudi od današnje svojene kulture muslimanima, to jest da se isprova brak po 5 10 godina, onda nakon toga, ako se ne na jedan drugom, neke je na svoju stranu, će dovesti zapad, ne uzubila hrana, molim Allah da nas naučili od, od njih, njihovih sredbenika, doći totalno kolapsa i propasti. Jer zamislite društvo gdje 90% djeci nemaju očeve sa sobom. Gdje su majke samohrane majke, ili gdje su preudale, gdje su tu, se tu oču i tako dalje. I onda dolazi do niza problema koji se dešavaju na zapadu, incijesta, napada na, na i tako dalje, tako dalje. Upravo od toga što nema šta zdrave jedinke porodci koja činila zdravo društvo sa druge strane bi garantovala jednu zdravu pa atmosferu u tom društvu u kojem oni živi. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Jusufu alaih ukazuje šta znači da se na jednom mjestu nađu muškarac i žena zatvorenom prostoru i ostane. Pa kaže, وَرَابَلَتْ وَلَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِ Pa ga je nagovarala ona u čijom kući bio, na šta? Na blud sa njom. وَغَلَقَ فِي الْأَبْوَابِ Pa je zakčala vrata. Dakle, prvo su bili osamili se, drugo što je uradila? Zakčala vrata, priprema atmosferu da ju niko ne smita. وَقَالَتْ هَيْ تَلَكْ Pa je rekla, hodi. E to je ono u suri Nuhur, kada Allah dželle šanu kaže Uzani, uzani, do kule vahin minuma nijete džembe. Bludnicu i bludnika svakog od njih druga pričute sa po koliko? Koliko? Stotinu udaraca. Stotinu. Zašto Allah kaže ezani je tu Prvo bludnica. Jer zato što od žene pokreći prva ponuda. Jer ona koja se pokrije ona koja se zaštiti, ona koja ne dade nikakvog čega, znaka muškarcu, on ne može ni pohrut, ne može ni poželiti. Ali ona koja se nagizda, pa izađe našminkana, razgoličena u društvu, ona je ovako plije centar čega? Centar napada od strane muškarca. Jer ona je dala znak da, odnosno zeleno svjetlo za ono što žele da A mi su pa visila se nam, i molim Allah nam Pa kaže, gospodaru moj, ako ne odvratiš od njih, odnosno od mene njihove spretke, ja ću im kloniti i bit ću od onih koji su propali. Šta to znači? Da čovjek prvenstveno mora tražiti šta? i manje od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga Allah subhanahu wa ta'ala podrži. A onda, da bude svjestan ono na što, je ona poziva. Danas, kada pogledate u društvu naše ljude, kada je takva jedna ugledna žena pozvala na ruku on ne bi on rekao, ona ne dosta da kaže hej telek. On bi rekao, hej teleha, od ti vam. On bi nju pozvao na udu bila ta'ala. E to je ono danas naše društvo ima. Momci su žuli za djevojkama i bez toga da one njima daju, odnosno za tog pogoda. Allah subhanahu wa ta'ala odgovara pa kaže, jeste džabe lehu rabbuhu wa sarrafa anhu kejahum. Allah mi je odazvao se, njegov gospodar mi se odazvao, pa je otklonio njihove spletke, to je spletke ovih žena. Dakle, na mjestu dokazna strana na mjestu gdje se nađu muškarac i žena, osamljeni, kao što Allah poslanik sallallahu ne kaže, jako mu duhuha nisa, nemojte ulaziti po žena, dakle oni koji vam nisu manje. nemojte ulaziti po žena koji vam nisu šta, Mahrani. I to je onaj dokaz za koji stalno ljudi pitaju, a šta vam je dokaz da ne smijem zajedno sjediti na sjelima? Pa što fali da pa vi u skapu, mi to uz rahatlokom? Ne možemo uz u ni rahatlokom, jer ćete poslije šta? Da pijete gorčicu. Upravo radi onoga gdje čovjek dozvoli da neko sa njegovom ženom sjedi i sa njegovom sestrom majkom, on će da pije gorko piće upravo radi one samote koja će se nadesti na kuću. vam duhovnu, a Sad. Nemojte ulaziti kod žena. I zatim Allah poslanik da sam kaže, bilo koji muškarac da oslavi sa ženom, dakle koji nije vahre, šetan je treći sa njima šeitan te neće ostaviti. Šeitan se non stop kanala. Ovo je plaho bitno za mlađe generacije, jer grijesi u jednom društvu kad se promovišu kroz medije, kad se promovišu putem pisanih, elektronskih, svih vrsta medija, kad se promovišu kroz reklame, na panovima, na plakatima i tako dalje, onda ljudi postaju žrtve onoga što su, su u kakvom okruženju žive. Zato kažem, potrebno je buditi tu svijest, kod muškaraca, a Boga mi kod žena, da budu svijesti situaciju u kojoj se nalazi. Drugi dokaz, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kuli mu'minine budu min absari. Zalike eskala. Reci vjernicima, neka obore poglede svoje. Doći malo kasnije hadisi koji govore o tome. A isto tako Allah subhanahu wa ta'ala, to je očišće, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže ženama Kuli mu'minati yagdudne min i reci vjernicama neka obore pogode svoje. Dakle, nema pravo niko da izađe manal i da traga. Da lovi, da prati, da gleda ne bi koga vidio. Naprotiv, vrijednik ima jedan moralni kodeks ponašanja, on kada izađe, izađe svojim poslom, svojim potrebom, obori pogleda ako se nađe u društvu, znači na ulici e, sretne žene, Posebno danas kada ona govori razgovorići bez imano sramote i on kao takav nema pravo na taj pogled, nego ima šta, dužnost da ga pogodi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kada nešto naredi, naredba podrazumijeva vuđu, odnosno obavezu koja se mora ispuniti. Zato Allah poslanik sa osam kaže, ali nemoj slijed pogled pogledom. Dakle, prvi pogled kad čovjek vidi, onda će ukloniti pogled. Nemoj ga, dakle, nemoj ga slijed, to jest nemoj ponovo gledati. A šta kod nas kažu naši hećimi? Kažu, on sam još uvijek je prvi pogled i on budi. Ovo je prvi pogled, ali ima razlike između pogleda i gledanja. Pogled je pogled kada a ali gledanje je gledanje. E to je ono što ti šarija zabranio. Kaže, prvi pogled nije zabranjen, a gleda. E ne može. Šarijet nije došao, šarijet nije, odnosno, propisan kad se ti sa njim izigravao. Jel' čovjek ne može da odoli, grijev je dobro. Jedan od mladića je došao Allahom poslanik sallallahu alaihi sada da dadne prisegu na privatan islama. Kaže Allah poslanić, ja mogu sve. Mogu sve, samo se ne mogu ton bluda. A sahabe oko njega na robu žele čekaju. Mama se alaihi kaže, ne, polako. Ne da ga Muhammed sallallahu analogiju jer kod njega još nije izrađen osjećaj šta, za šarijatske dokaze. I onda ga Muhammed sallallahu sallam analogijom poziva da razmisli o tom u svom činu. Pa kaže, šta ti misliš kada ga neko počinio sa tvojom tetkom? E, tetka, kakva tetka, tetka koju imate? A mati, o, mati, mi poštovana. A se, a bila sestra još u I onda Muhammed sallallahu sallam kaže, Isto tako ljudi ne voli da se učini sa njihovim majkama, s njihovim sestra, s njihovim I onda ga Muhammed sallallahu sallam potrao po prsima, svojom bare rukom, zamolio Allah Đelšanu da njega otkloni želju sa ženama i bludom i na tome je ostao i umro radi Allahu Šta to znači? Da duša je sklona, ali treba pomisliti šta kad u takvom, takvoj poziciji zatekao čovjek neko i svoje ženske poruci, da li bio ravnodušan i da li bi to prihvatio. Zabrana gledanje u žene i naređivanje, odnosno naredba varanje pogleda. I upravo zato što sam pogled podrazumijeva blud. U prenešenom smislu. Ebu Hureyre prenosi da Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao Ra'anijani zinahuma nabah. Oči čine blud pogledom. Waludunani zinahuma stimar. I uči čini, odnosno uši čini blud slušajući. Walisanu zinahu kelani i jezik čini blud, govoreći pričom. U si malo i ruka čini blud. Kad se pruža, u si zinan hupa, a noga čini blud svojim vodom. Dakle, onaj ko gleda u harame čini blud, onaj ko sluša harame na taj način čini blud, onaj ko rukom pođe čini blud, čija noga korača kad to čini blud, a onda Allahom se da se ne kaže, a sve to potvrđuje šta? Polni organ jer to odbacuje. Jer čovjek je u tom slučaju sebi pripremio sve predispozicije da počne blud, pogled, riječ, ruka, dakle hodi prema bludu i onda ga na'udhu billahi ta'ala i počinje. Dalje, Allah poslanik sallallahu sallam kaže Žena je avret. Avret, dakle ono što je podrazumijeva stidno, stidni dio tijela ili nešto stidno što se ne smije gledati. Ako je šarijat zabranio gledanje žene, općenito, onda je još preče da se muškarci i žene ne nalaze na jednom mjestu gdje će doći do tog spoja, odnosno do tog kontakta što šarijat isprečava. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يَدْرِبْنَ بِيَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمِ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِنَتِهِنَّ I neka ne udaraju nogajama svojim da se ne bi znalo ono što one krivo svojih ukrasa. Jer nekad su žene prije ukras nosila halhale. Halhale su bile donije na nogama oko šanaka. Ukras, Kršava se žena time. I danas znam to ima negdje u Indiji tamo, jel, Bangladešu, ovim državama. Žene se okrešavaju oko, oko nogu stavljaju te halhala. I tu kad žena voda, te se halhale čuju. Jer udara je zveke, zveke, kao zveke i dvaki, tako. I dala nađe kaže, vola, kad lik ne bira himne. Neka ne udaraju svojim nogama. Isti propis danas uzima šta? I plastična štikla i obuća koja se čuje, kojom žena privlači baš. Ne smije. Ne smije. Jer ona ne smije biti šta? Centar privlačnosti u smislu da drugi muškarci se za prijavao prijava prvi, to je njenog muška. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala upozorava pa kaže Ja'alimu hajin il ajin ima tuhfi On zna ono što oči tajno gledaju i ono što skrivaju prsa. Ibn Abbas, Allah anhu, a i drugi prenosi, dakle, značni uvajeta tekstova, da pa kaže, to je čovjek koji kada uđe u nečiju kuću, među njih, pa primijeti lijepu ženu koja prođe kraj njega, kada ukućan ne gleda u njega, on gleda u nju. A kada ukućan pogleda u njega, on skloni pogled kao pa javi da ne gleda u haramu. Pa kada on opet skloni pogled sami on opet gleda u tu ženu. I kada pogleda u njega, on opet skloni pogled. Pa kaže, kada bi kada bi u njegovom srcu se moglo raspodati, se vidi, pojavi se želja da bi vidio njeno stidno mjesto, a onda kad mu se ukazala prilika počinio zajedno. E pa nek se zapitaju oni u čim kućama sili muškarci žene zajedno. Šta mu pomisli onaj komu dobući? E, jedna predaja da dolazi na ne kaže se šta mu misli onaj komu dobući. Moj najbolji školski, moj najbolji vojski, moj najbolji sa posla. Živi bio neka njega kod njegove kuće, hajde drugu to Zašto? Jer upravo zato što generacije muslimana u zadnjih 36 godina su odgajane na takav način, bile su rade akcije, pa ojha, zilha, hajmo svi muškinje, ženskinje, pa tamo, kako budi. Pa zamislite mjesec dana kad su odvojili muškarci žene od kuće, a da oprostite, totalni nered. I onda nakon takvog jednog stanja, što očekivati od danas od današnjih muslimana? Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala upozorava kaže, žene upozorava kaže, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى I boravite u svojim kućama i nemojte se razgorčati kao davno pagansko doba. Dakle, osnova za ženu jeste da bude u kući. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala ovo, neki reći, jeste dokaze upućen ženama Allahog poslanika sallallahu jeste. Međutim, od usul, odnosno od osnova naših šarijata, jeste da ako dokaz dođe za određenu skupinu, kao što u slučaju žena Allahom sallallahu i ako ne postoji drugi dokaz koji će ga učiniti posebnim, onda se on odnosi na sve žene umjeta. I ako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao određene stvari da bi zaštitio majke pravovjerne, ali preče se zaštite ove ostale žene. Zašto? Jer njihov ima neće biti nikad stupnju onih žena. Nikad njihov ima neće biti na stupnju majke Treća stvar, one se zovu šta? Umehatul umini, majke pravovjerne. Dakle, haram, svakom muslimanu haram nije na čast. Sa išom i mogu osjetiti svaki muslimana jer ne predstavlja njegov mater. Na propis njegove majke. Jer Allah smo nam oni sa hatom i njegove, dakle, poslanik sa sve žene njegove šta? Njihove majke. Sa majkom ne možeš pomisliti nešto loše. Isto tako je bilo sa majkama, jer sa majkama pravo vjerni. Nimaš pravo da pomisliš, ali kad su vas dolazili, dolazili su razgovarali sa Išom iza zastora, ili, šta mislite kakve su kuće prije bile? Gline, krp se na penđeru, to je to. Obraćao se pitali za fetve Aisha radi Allahona, i ona se smatra fakihom među ženama, jer je živa sa Allahom poslanih sada, puno je zapravo preko bilja šest propisa prije na Allahom sada. Ili bi pristupao njen brat ili bratić Abdurrahman ili njegov sin, pristupali su tu dok bi neko došao da shava da nešto upita Išu o šarijeskom znanju. Dakle, ako je situacija takva sa majka pravilnik, onda je treća situacija da se odnosi na nas kao šta, što mi rekao obični svrtnike. Što se tiče hadisa, mnogo je predanja koji govori o ovim stvarima. Između ostalog, jedna žena je došla Allahom poslaniku sa Allahom i um u Pa rekla Allahom poslaniče, ja volim da klanjam za tebe. Ja volim da klanjam u džematu. Pa Allah poslanik sallallahu alejhi kaže: "Ja znam da ti voli da klanjaš sa Međutim, namaz u tvojoj kući je bolji od namaza, namaz u tvojoj sobi je bolji od namaza u tvojoj šta, drugom dijelu kući. Namaz u tvojoj kući je bolji od namaza u tvojoj avli. Namaz u tvojoj je bolji od namaza u tvojoj mahali. Namaz u tvojoj mahali je bolji od namaza u lokalnoj džami tvojeg naroda, a namaz u džami tvojeg naroda je bolji od namaza u mojoj džami. Ako znamo da namaz Allahu poslanika džame vrijedi za koliko? Za koliko? Hi? Hiljade namaza. A za ženu je vredniji u kući od hiljade namaza. Pa šta onda da kažeš za one žene koje hoće? Allah poslanika sedam također kaže nemojte zabranjivati ženama da ulaze u džamiju. Ali svaka muslimanka, ona koja voli, ona koja želi, neka zna da je namaz u njoj u kući vredniji. Muškarcu je vredniji u džami za 25 ili 27 puta, a za ženu je vredniji u kući i od koliko? I od hiljad puta na osnovu ovoga dokaza koji spominje šejh. a šejh. Allah poslanik sallallahu alejhi u hadisu koji prenosi Abdullah ibn Mesud kaže: "Inna haba salat al-mar'ati ila Allah fi ješetim mekanim makan min baytiha dhulmatan." Najdraži namaz žene kod Allaha u njenoj kući jeste u najmračnijem dijelu kući. Zašto? Upravo ženu je ono Allah sam se kaže mrdu avra. Pošto je žena avet, što ga treba sakriti, onda je Allah najdraže da se ona sakrije u najtamniji dio kuće gdje neće niko biti provlaznika. Upravo zato kažemo ovi hadisi. U ono vrijeme kakve su kuće bile pucije, ispucale, ispucala glina, ona, odnosno jel, i tako dalje, nije bilo penđera kao što današnji penđeri prozori, nego je bilo olako šta da se primijeti neku, zato žena sakrije u tamo dio kući, tamo gdje će klanjati i gdje, će, niko neće primijeti nju, dok je u šta, u položaju namaza, da se ne bi oslikalo nešto od njegovog tima. Muslim, Tirmiz i drugi bilježi hadis od Ebu Rejra de Lanhu, da Allah poslanik sada sam rekao, hajru sufufi ređana u aduha, o šaru na ahiruha. Najgori sapove muškaraca su, najgori sapove muškaraca su prvi, a najgori oni su zadnji. U hajru sufufi nisaje ahiruha, o šaruha evaduha najbolji safovi žena onih zadnji, a najgori su oni prvi. Zašto? U Allahom poslanih sada sam jednom prilikom izgovorio kada je primijetio da naci kako su monarci klanjali, da vam ja sad ne ostavim pokazujem, oni kad stavu na ruku, oni sklanjali ovako, gledali se ispod ruku, gledali šta? Žene. I zato su monarci bježali u zadnje sapove, a normalno, i to oni koji su žene slijedile, bježali su prve sapove. Namaz je mjesto ibadeta. Iako je Allah subhanahu wa ta'ala odnosno ako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve zabranio da dok se u vrijeme ibadeta muškarci i žene moraju razdvojiti. Jer u šerijskom pravu ide prvo ko? Muškarci, pa djeca, pa hemofroditi, pa onda žene. Da se napravi šta? Razlika u džami i ibadetu, iako ibadet ne smije biti mjesto čega? Požde i strast. Ali da ne bi došlo do otvaranja ibadeta, da ne bi došlo do odvlačenja pažnje, sallallahu sam sam se zabranio da se muškarci žene miješaju, jer čak što više da jedni gledaju u drugi. Allah poslanik sa alejhi još jedan razloga kako izbjeći, odnosno šta znači miješanje i na koji način da žena izbjegne da ne privlači muškarca, kaže i da šehide ihda kuna međide fela teresu tajiba. Ako neko, neka od vas želi da ode u džamiju, neka se ne miriše, Neka se ne miriše. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu kaže: "La u ima Allahi mesajid Allah." Nemojte Allahim rokinja zabranjivati Allahove kuće. Walakin li yakhrujna Ohune tefilat. ali neka izađu, a one su tefile. A tefile, sad ću vam nešto znači. Tefile znači u jednom mišljenju da je žena nenamirisana, a u drugom, ovako je napisano, tefile smrdljiva. Ne u smislu da žena smrdi, da se čuje vonja od nje, nego da ne uzma ništa od mirisa, nek samo ne postane njena tjelesna, odnosno njen tjelesni vojni vojni njeni odjeći. Pa makar to bio vojni žene kuvarci koji izađe iz kuhnje, pa se osjeća šta, pa luk, pa paprika, pa ovo, pa on pa tako u džamiju, bolje je da se namirši, jer namirsana će privući šta? požudnu strast, probući strast kod muškaraca, a onakva sigurno neće. Također u Sanim zemlja se predaje ovako sam da sam rekao nisam ostavio veću fitnu u mom momentu e, muškarcima od žena. Ovo ne znači da žene time ponižene, nego da žene povlade. Zašto? Jer žene su na ovaj način ženjen i poželjen, ali kroz halal način, odnosno na halal to je zbrak. Sada Allah poslanik se se ve govori: "O skupina mladića i omladni, ko može nek se ženi, ko ne može neka šta, neka posti. Fa innehu, lehu, fa inne lehu wija." zaštita. Ali današnja omladna može se ženiti. Ne treba plaho za brak. Hoćete analizu, hoćete. Hljeb je pola marke, i pa je marka vam biti tri dana. Tri dana se potrošiti marku i Koliko ćete potrošiti za čitav mjesec? Koliko ćete za čitav mjesec? Evo reći kaj sam je spavaku i odnosno hljeb. Nećete, ali za brak ne treba puno. Za brak ne treba puno, ali je bitan da se u društvu budi osjećaj za rani brak među, među i djevojkama, upravo da se izbjegne ono što, šta? Znači da se mi bojimo miješanja muškaraca i žena. Allah poslanik sallam alejhi hadis koji prenosi Abu Sa'id al-Khudri kaže: "Inna dunya hulwatun khadra." Dunjaluk je krasan, lijep. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah vam dao da jedni drugi nasljeđujete u njemu. Fa nadhru kayf ta'malun. Pa će pasti neko vas šta radite. pasti šta radite na dunjalu. Fattaku dunja wa taqu nisa. Bojte se dunjalka, bojte se žena. Zapad je iskoristio ženu kao najjače oružje u rušenju čega? Moralnog, moralnog statusa jednog naroda, tako da su jevreji 1968. upotrijebili šta? U ratu protiv Egipta i Jordana najjaču silu, a to je šta? Žene. Kad su Egipćani napravili koridor preko Sinaja, da bi branili Palestinu u borbi sa... on zabranili ove arapske zemlje i zabranili Palestinu, postavili su velike šta? Tranšeje u pustinu. I dugo vremena se nisu sastajali sa ženama. Onda su jevreji vidjeli da muslimano oružje ništa ne može. I ne može. Hiljade, hiljade njih oružje, ginu Zašto? Jer on se nadaše Ali nakon tog dugog perioda, što se nisu vraćali svojim porodicama, oni su im poslali šta? Rospije jevrijski. Rospije jevrijski su poslali bolesne. Sifilis, sida i svašta nešto drugo. Triper, mnogo što šta. Poslali im bolesni rospije jevrijski i one su im uništile vojsku i onda kad je jevrijska vojska napala, oni nisu više bili sposobni. Zašto? Prvo što su učinili na svijet, na muđahinu na Druga stvar što su bili više nesposobni, zašto? Oboljali, bolje se proširio. Ovo je trajalo, ali se bolje brzo širi i tako dalje, tako da nismo uspjeli. Kaže, razlog gubitka rata. Pa nek se zapitaju sa vjerske strane zašto su gubili rat protiv Izraela 1968. da bude šalom ta nekad dobije. Allah poslanik sada srne, jednom prilikom izašao iz žamije, pa je vidio se muškarci žene pomiješali, na put pa je rekao, iste ahedne, sačkajte malo ženama se obratio rekao, sačekajte malo, fe imne hulej se lekunen tahtuhina tarlik. Vi nemate, ženama se obratio, vi nemate pravo danas da šta, idete po sredini puta. A malo danas što ima trotova, ona hoće da voda po sve ceste, hoće se po posebno na mjestima gdje je zabranjen šta, i zabranjen automobilima, vole žene da se pokažu, vole se na kalamfa, da se na da se spreme sutriju, sam neko ona bude primjenjena, ko je ona je, ona je glavna u pa kaže, ali ne bihaha parit, na vama je da idete krajem puta, to jeste šta? Onim krajnjim dijelovima. Onda kaže, e, u svijetu Hudri, kaže, žena je znala hoditi cestu, pa bi kad naišli muškarci, prilijekla se toliko uza da bi te ne otići podarala straha da se ne susredne šta za muškarca. Ako Allah poslanik sam srede zabranio miješanje muškaraca i žena u džami, van džami, zabranja se miješaju na cesti kada izlazu iz džami, onda još preče da nije bude zabranjeno šta na onim mjestima gdje, nema mjesto, gdje nije mjesto i barata. Allah poslanik sa sedam kada je napravio džamiju, ostavio posebna vrata za žene, pa kaže La je rađu mihadar bab Neka kroz ova vrata niko od muškaraca ne ulazi. Također Omer radi Lama je govorio La hulu međudetni babica, Nemojte u džamiju ulaziti kroz šta, ženska vrata. Danas, alhamdulillah, veliki broj džamija, veliki broj džamijskih, odnosno građanskih džamijskih odbora, pravi planu da šta, da se imaju dva ulaza, jedan za žene, jedan za muškarce. Ovo je plako bitno. I ukazati onima koji planiraju džamije i onima koji rade u, jel, građanskom odboru džamije, da se obavezno planira ulaz u džamiju posebno za žene, posebno za muškarce, zašto jer je osuneta. Osuneta da se izbjegni, da sputnje ono na što je Islava Selem ukazivao. Također, ono što spriječava miješanje muškaraca i žena i ono što spriječava ne činjenje onoga što je, od čega se bojimo, jeste da Allah poslanik sa kada je predao selam, ostao bi na svom mjestu nekog trenutaka kada bi žene ne i iz džamije, onda bi se ono krenuo s i ili bi nastavio klanjati. U drugoj predaji kaže, predao bi selam, pa bi onda žene izašle i kad bi ušla u svoje kuće, onda bi Allah poslanik sa tek ustao, zato što je Mahala Medine bila tek još tada malena. U trećoj predaji kažu, kada bi one predale selam propisnog namaza, ustala bi Allah poslanik selam, bi ostao na mjestu i oni svaki koji su bili sa njim, oni svaki koji su bili sa njim, sve dok žene ne bi ustale i izašle i skroz došle svoje kući. A danas u nas, o maš, i ti došla, Maš, te barke Rahman, i dam sam gore na Alpašnom, kako se Alpašna džamija, u centru Sarajeva. Nedavno vas je skrenuo prošlog Ramazana i ušla je jedna ona, prije nama, sama ona drži ključ kod sebe. Dođe na jedan, ooo, on su raspisali priču unutra, ko da su oni sto hiljada godina zajedno živjeli. Pa česti ona, pa nisam odavno vidio, pa, kaj, pa koliko je bilo ključ? Ja, e, hano. Dobro, oni jesu tad, nema problema. Ali to je sam osjećaj da se čovjek nalazi u džami i sam osjećaj da, da možda boravi sa nekom osobom koja njemu nije ništa. Bez obzira što su oni stari. Također, zadnji dokaz i oni će završiti. Allah da se nam kaže: "Bolje je čovjek da se pomiješa sa svinjama i da se isprlja blatom i onim što one izbaci iz sebe, dakle izmetom u svincu, nego da se njegova koljena približi ženi koja mu nije mahrem, odnosno koljena ženi koja mu nije mahrem. Dakle, da sjedi nogu uz nogu koja je ženi koja mu nije mahrem, ili čak što više, kao što neki komentatori kažu, ovdje kaže, lata helu da mu nije on se na ženu, to jeste po samo učina odnose i da počne glumat. Boje se s svinjama ili svinjica se boje njihov blat, nego da to počne. O sallallahu ala sallam ala nabiju Muhammedu ala Muhammedu, sallam ala ala sallam Hvala Allah Đelšanu koji nam je omogućio da čujemo zaista ovako koristan vas. A ja ću sad napraviti jedan izuzetak, da ako imate neke komentare ili pitanja, moćemo ako Bog da i ustane koji je poslano poslano. Da li moguće održati halku u džami, muškaraca žena, učina dvara, neki uslov? Nije. Nije iz tog razloga što, malo prije sam spomenuo na hadita, Allah sam sam kaže, mrz avret, žena je avret, i posebno ženski glas je nježan glas. Allah sam nam tada tako me žene stvorio. To Allah poslanik sa sam upozoravao, pa kaže i tako lahke nisa, boj se Allaha u vaših žena. Zašto mi se one odnosno one su nježne. Za Allah poslanik sa sam kaže rektam bil kavari, lako sa čime? Kavari, tarura, baš znači plašca. Plašce kojima se nosi miris. Kaže bil kavari, to budite blagi prema plašca, znači budite blagi prema ženama i već su šta? Lomljive. Sa lomljivim sve. Sve što je ko ženi tako je, nježno. I to treba čuvati pažnju. Glas je posebno što se ističe ko ženi. Glas je prvo ono što možda se u mutnji ko ženi. Ne govorim u slučaju kad neko neka zove pa žena se javi sa nama i salam, ima fulana i fulana, ne ima toga i toga, sa nama neko, ja to završavam. Ali ona sidi u džanac, uči Kuran, ne, to već vodi veliku fiku. Vodi veliku fiku, upravo do toga jer mela to avre, žena je avret. I nije od sunneta nikada dakle, da su žene ušle pred sahabima, pred Allahom i Allahom sallallahu sallam, da su učile nešto od Kur'ana. Ona najbolje zna. Ovo nabrzo. Pa, znači, Arab. Normalno da je zabranjeno se Allah nagrade, dobili smo i pismeno, u pismenoj formi. Da li se smije rukovati ili pozdravljati sa sestrama koji su pokrivene? vas smiju. Smiju se, smiju se. Sestre se smiju, rupa sa sestrama. Allah poslani sa sebe za svog života nikada nije dotakao ženu ruku koja mu nije to dosuljena. Dakle, ona sahabika, kada je došla sahabika da radno prisjeka Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, Allah poslanik sa sada je pružio štap i šta? Rekao, uzmite za štap i danas su prisjegli šta. On je držao štap, on je držao štap. Ali ne, a svabi su davali prisegu ruku na ruku, Allah poslanik sa Allahom sallam prisježen za to, to, to i to. One ne, one nisu. Zato Allah poslanik se sada kaže da muškarac uzme žerak ruku, bolje meni da uzme ruku žene koja mu nije dozvoljena. Nije dozvoljeno, bila to je žudla džamija. Ali hvala Allah Želešanu, to je veliko 12 godina. Kad čuo ja džamiju, odnosno ne znam našoj džami, ja ovdje sam društvo rekao, gdje ćemo večeras tu i tu. Hajmo prvo klanjati. Hajmo prvo džamiju, pa ćemo zašto. Hajmo klanjati zašto? Jer treba će vam. I prihvatam se, alhamdulillah. Zato je svako daje od vas. Dakle, treba svako sajati od svog prijatelja. Također, ono što je plaho bitno se budi od svijesti društvu, na, najveća dužnost spada na roditelje, da roditelji savjetuju svoju djecu, oni koji znaju svoju djecu poučavaju namazu. Jer onda su ih poučavali namazu, danas imate veliki broj deda i nana koji učavali, njihov sinovi, njihove čerke neće udariti. Što? Kad nismo moji roditelji naučili. Dakle, kod roditelja. Zatim kod prosvjetnih radnika, oni su oni vjerski prosvjetnih radnika, to jeste i mama. I mama mnogo na to mogu da utiču. Kroz hutbe, kroz vazove, kroz dersove, kako dalje, kad imaju tu to utiču na omladinu onoliko koliko je moguće. Vjerski prosvjetni radnici u školama, također efendije, mogu da maksimalno uču na djecu. djecu. Kod djece bude svijest za namaz, za obavezu namaza. A kažem, svaki pojedinac daje na svoje način i on može da prozi, odnosno savjeti oni koji su u njegovom okruženju, a skratno svaki će odgovarati za sebi o, za ono što ne, ono ne govori na poziv Allah Čelšana. Nagradi, ako ima još neko pitanje, može uspjeti. Tamo Dobro, molimo još sam da nagradi profesora što je se odazvao dakle, da održi dakle, ovaj, zaista koristan Vas i Allah Lušan bude molim da vas nagradi što ste pažno slušali. Mi ako bude nastavljamo nakon pauze sa predmetom iz hadisa. vam.